मूंखे उन जमात वॾे मरतबे वारनि मलाइकनि जे हाल जी का ख़बर नाहे जॾहिं उहे पाण में सवाल जवाब कंदा आहिनि